da kuma hadisai wanda suke magana akan abin da ya shafi haƙƙin iyaye da hanyoyin da za a ba a kyautata musu sannan kuma ya kawo mana hadisan da suke magana akan saba ma iyaye da kuma hanyoyin da za a ba a saba musu to yanzu malam zai shiga hadisan da suka yi magana a kan sadar da zumunta bayan iyayen mutum mahaifiya da mahaifi to mutane wanda suke zuwa bayansu ta fuskar kyautata musu da kuma sadar da zumunci da su shi ne danginsa shi dan adam yana da dangi ta ɓangare biyu yana dangi ta ɓangaren mahaifinsa to kuma yana dangi ta bangaren mahaifiya sannan dangin kakanni akwai 'yan uwan mahaifi da 'yan uwan mahaifiya su ma dangi ne na sama to bayan su sai wanda suka zo gefe da su ne yayye da sa'ayayye da 'yan uwa yayye da kannai da 'ya'yansu da jikokinsu sai kuma na ƙasa shi ne ɓangaren abin da ya shafi 'ya'ya da jikoki to waɗannan ganguna yana daga cikin haƙƙin musulunci kyautata musu da kuma sadar da zumunta da su suke biye ma iyaye shi ya sanya bayan da malam ya gama bayani akan hadisan da suka zo suka ambaci iyaye sai ya babu ya ce babu wujubi silatin rahimi wannan babu zai karantar da mu cewa wajibi ne sadar da zumunta nan da aka ce sila to suka ce sila dinnan wasilatu kinayatun anil ihsani as-sila nan kinaya ce ta al-ihsan sai zaman to kenan babu wujubi al-ihsan lirrahim to sai aka amfani da kalmar sila sannan suka ce su iyaye yan uwa afuwan akwai sun kasu kashi biyu akwai zawin nasabi wal ashar akwai yan uwa ta fuskar nasaba su ne wanda muka yi bayaninsu na bangaren uwa da na bangaren mahaifi sama da ƙasa da kuma wanda aka zo daidai da su wannan su ne zawin nasabi yan uwanka ne saboda nasaba yan uwa ne na jini nasaba ce ta haɗa ka da su to akwai a ƙarin kuma wanda su kuma aure yake haɗawa shi da al'ashar kamar surukai ƙunga, idan mutum ya aure a iyayen matar sun zama iyayensa ita ma matar iyayen mijinta sun zama iyayenta kaga su ma zai sun shiga cikin akari waɗannan su ne dangi amma ta fuskar sarkuta to su ba suna cikin wannan a ƙarifin wanda aka ce a satar da zumunta da su me ya sadar da zumunta ɗin ba ya kawai ka dinga je masu ziyara ba ko suna kawo maka ziyara a abin da ya shafi zumunta akwai a taɗif alaihim warrifki bihim warri'aya li ahwalihim wa kazalika in ba'uda a asa'u waƙaƙa an rahimi diddu zalika kullihi faka annahu bil ihsani ilaihim qad wasalama bainahu wa bainahum idan an ce kyauta idan an ce sadar da zumunta da su malamai suka ce tausayawa ta shigo ciki da kuma kulawa da halin da suke ciki 'yan uwan ka san wani hali suke ciki wa da bai lafiya ya zama to ka sani ka je ya gaida shi wani gidansa an samu karuwa ka je kai masa murna wani gidansa an yi rasuwa ka je kai masa ne ka dinga bibiyar halayensu wani haliwa ne yake ciki yanzu wani haliwa ne yake ciki mun gane sannan kuma yi masa alkhairi in kana da shi yi masa alkhairi ne ka dauka ka ba su dukiya in kana da dukiya ko ka ba su wani kayan masarufi sabulu ko omo na wanki ko abinci in kana da shi idan suna nesa da kai kai kada nan su kuma suna da wani wani gari ka dinga yin communication da su koda ta waya ne a wannan zamani mun gane shi ne abinda ake ce ma silatin rahimin sadar da zumunta da dangi to wannan sadar da zumunta dina da dangi wajibi ne wajibi ne ba musta bane ba kuma ba sunna ne ba da haka malam yi mana babi al'imamul bukhari kenan shi wannan babin zai karantar da mu wajibcin sadar da zumunta malam ya ce haddasa musa ibn ismail kala haddasa damdamu ibn amru alhanafiyu kala haddasa kulaibu ibn manfa'a kala kala jaddi ya rasulallah man abarhu qala ummuka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka wa maulaka allazi yali zaka haqqin wajibun allazi yali zaka haqqun wajibun wa rahimun mawsulatun wannan hadisin al'imamul bukhari ya roto shi ta hanyar musa ibn ismail musa ibn ismail shi kuma ya samu shi ta hanyar damdamu ibn amru alhanafiyu shi kuma ya samu a balaminsa kulebu ibn manfa'a shi kulebu ibn manfa'a shi ne ya ce ƙala jaddi kakana ya ce to waye kakan suka ce shi ne bakar ibn al-haris bakar ibn al-haris shi ne kakansa kakan na sahabi ne to kakansa ya ce kala ya ce ya rasu ya manzan allah man abarru wane ne wanda ya fi cancanta in fi kyautata mashi ƙala sai manzan Allah ya ce ummuka wa abaka ya ce babanka ko mahaifiyarka da babanka su ne wanda ya fi cancanta ka fi kyautata musu sama da kowa to bayan nan fa sai ba ya ke cewa uhtaka wa haka da 'yar uwarka da kuma ɗan uwanka kun gana an shigo cikin dangi kenan an faɗi iyaye to sai manzan Allah ya fara ambatan dangi sai ya ce ‘yar uwarka nan uktu ana nufin ‘yar uwa ita kuma ‘yar uwa za ta iya zama ko dai ‘yar uwa shaƙiƙiya ko ‘yar uwa li'abbi ko ‘yar uwa li'ummi di ‘yar uwa ce akwai ‘yar uwa wadda aka haɗa iyaye biyu da ita ‘yar uwa ce uwa ɗaya uba ɗaya ita ce babba a shekaru ko ita ce ƙarama, duk tana shiga cikin yar uwa akwai ƴar uwa wadda aka haɗa mahaifi ƴar uwa ce amma mahaifi aka haɗa uwa kowa da tashi nan ita ma ƴar uwa ce sawa'un tana da shekaru sama da kai ko tana da shekaru ƙasa da kai sai ƴar uwa wadda aka haɗa uwa da ita ita kuma uwa aka haɗa, amma mahaifi kowa da tashi. ita ma ‘yar uwa ce shi ne yake nufi nan da ukutuka wa'afaka da kuma ɗan uwanka to ɗan uwanka shi ma ya shiga ciki sai ya ce wa maulaka allabi yali sai ce sai kuma ɗan uwanka wanda ke biye ma waɗannan nan maulaka suka ce yana nufin aikari buka ɗan uwanka allazi yali wanda yake biye ma waɗannan wanda aka faɗa mun gane kaga waɗannan su suna da kusanci da kai saboda me tsakan ku daya to akwai sauran dangi wanda suke biye musu wajen kusanci da kai to sai su to sai ce zaka haqqun wajibun kaga wannan abin da na faɗa maka haƙi ne wanda yake wajibi a kanka haƙi ne wanda yake wajibi a kanka tilas ka kyautata musu ka sadar da zumunci da su sannan ya ce wa rahimun mausulatin kuma zumunta ce wadda wajibi ne a sadar da ita ne wa rahimun mausula zumunta ce wadda take wajibi a sadar da ita mun fahimci wannan hadisin wannan hadisin hadisi dai da ishi hadisi ne wanda yake yana da rauni malam albani ya rauna shi a littafin sa irwa galil har wuri biyu a hadisi na 837 sannan a hadisi na 2163 sannan ya rauna shi a cikin da'iful adabin mufrad nashi a lambar hadisi na 47 da haka hadisin da wannan lafazin da wannan sigar hadisin bai inganta ba kuma malaman hadisi wanda suka roto shi daga cikin malaman hadisi akwai abu dawud ya fitar da shi da kuma waɗansu shi buhari shi kansa ya fitar da shi bayan a cikin adabul mufrad ya fitar da shi a cikin Attarik. yana da littafi a tarik cewa ciki ya fitar da shi imamul dabarari da imamul bai haƙi duk sun fitar da wannan hadisin da abu da kamar yadda na faɗa daga farko ba ma kamar yadda na ce malaman hadisi sun ce hadisin bai inganta ba don haka wannan hadisin ba za a yi la'akari da shi ba mala ya ce haddasa musa ibn ismail kala haddasa abu awana an abdulmalik ibn umairin an musa ibn talha an abi huraira kala lamma nazarat hadihil aya wa anzir ashiratakal aqrabina qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qama an sallallahu alaihi wa sallam fanada ya bani ka'ab ibn lu'ayyin an ƙizu an fusakun minan nar ya bani abdi manafin an ƙizu an fusakun minan nar ya bani hashim an ƙizu an fusakun minan nar ya bani abdulmuttallif an ƙizu an fusakun minan nar ya faɗi mata binta muhammadin an ƙidi nafsiki minan nar fa inni la amliku laki minallahi shay'a gaira anna lakum rahiman sa'abulluha bibilaliha wannan hadisin kamar yadda muka ji shi ma imamul bukhari ya samo shi ta hanyar musa ibn ismail musa ibn ismail ya roci hadisin nan ta hanyar abu awana abu awana ne alwabba ibn abdullah ahadul a'lam yana daga cikin manyan malamai abu awana yana daga cikin manyan marota hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to tsakaninsa da imamul bukhari akwai malami da al-imamul bukhari yi karatu wajen musa Ibin isma'il shi kuma ya yi karatu wajen abu awana kaga tsakaninsa da bukhari malami ɗaya ne malami ne ɗan ƙasar basara shi kuma abu wana ya roci wannan hadisin daga abdulmalik ibn umairu an musa ibn ɗalha shi kuma ya karɓo daga musa ɗan ɗalha shi kuma ya karɓo daga malaminsa na abu huraira allah maɗaukin sarki ya ƙara masu yarda sai na abu huraira ya ce lamma nazalat hadihil aya wa an ashirataka al'aqrabina lokacin da wannan aya ta sabka fadin Allah ta'ala wa an zir ashirataka al'aqrabina a cikin suratul shu'ara aya ta 214 ku ji wannan hadisin abinda abu huraira ya ce ku lamma nazalat hadhihi al-aya to lokacin da wannan ayar ta sabka abu huraira ya ce mayaki sallallahu alaihi wasallama kama sai ya miƙe annabi sallallahu alaihi wasallam fanada sai ya yi kuwa ya ce ya bari ka'ab ibn lu'ayyi wannan ya nuna a ina ne a makani to ana akwai ishtari abu huraira kwata-kwata a maka bayan rayuwa da shi ba don abu huraira ba don maka ba ne ba shi lokacin ma da manzan allah ya hijira ya koma madina abu huraira bai zo madina ba sai a shekara ta bakwai bayan hijira a lokacin ma ya zo karɓi musulunci kaga lokacin da aka yi wannan waƙiyar abu huraira ba musulmi ba ne ba yana to amma me ya sanya ina abu huraira ya sabo wannan hadisin har yake ba labarin labarinsa a haka da abinda ya ce cewa ya lamma nazarar hadihi da aya wa an zira a shira ta kal'akarabi na kamun biyu sallallahu alaihi wasallam fanada ya ce lokacin da wannan aya ta sauka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya miki fanada sai yi shida yana yi kuwa yana cewa to yana abu hurera ya samu wannan labarin ya kai wannan labarin ya je ga na abu hurera bayan mun san cewa shi abu hurera din nan bai musulunta ba ma sai a shekara ta bakwai bayan hijira shi kuma wannan abu ya faru ne a farko-farkon musulunci to ka nan an sami ishkari ko ba haka ba to idan wani ya kawo maka irin wannan mushkilai domin waɗansu masu ƙoƙarin ya kawo ɓanna cikin musulunci suna bin ire-iren waɗannan sai suna fakewa da su suna sukar hadisai ko su soki shi sahaba musamman al-mustashriqun orientalist kaga suna irin wannan magana sai to ina abu huraira lokacin da yake ba da wannan labarin baya wurin wannan sai ya bude masu tunanin cewa to ko dai abu hurera din nan yana kirkira hadisai ne yaya an yi abu lokacin baka musulunta ba za ka zo kana bada da labarinsa haka 'yan tasina din nan wanda ba su da hadisi ba masu iliminsu wanda sun waye a duniyance waɗanda da ke gani su ba su masu yadda aka nuna ba a cikin aƙidar amma akwai wanda sun waye suna ma aƙidar faɗa suna ƙoƙarin kare ta hanyar rubuce-rubuce da makamantansu da yana daga cikin irin abubuwan da suke kawo ce na kin hadisai cewa kirkira su aka yi ya ga abu hurairar nan an ce ga lokacin da ya musulunta kuma yanzu ya zo yana ba da labarin abin da baya nan aka yi to kagan wani ya kawo maka wannan shubahar ya za ka sai mace ya za ka ce mace wani ya same ka da irin wannan shubahar wa alaikun na'am to aka kai kanka za a kama kanka ce mace kai ta yi tun ya ce ba ta yi wa kai da kanka cewa kai ta yi a to ai ka kai to sai ka gyara magana ka kai da kanka cewa kai ta yi idan ka ce mai haka to za ka buɗa mai ƙohon da zai kama ta ta ce to ai ba kai ma kana shakku kenan abin da ke ka'ida wajen malaman hadisi shine ne duk wani wanda zai roto hadisi ka'ida sai ya faɗi malaminsa amma ban da sahabin manzan Allah wanda ce ka'ida sananniya a wajen malaman hadisi duk wanda zai roto hadisi ka'ida sai ya yi sai ya faɗi malaminsa ya ce wa ne ya gaya mu to shi wa ya gaya mai shi kuma wa ne ya gaya mai haka za a ji tafiya har a je ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma da zare ya kasa kawo malaminsa to shi ke na wannan hadisin za a yi za a cire shi kunga imam malik ibn anas dan madina ne a madina aka haifi imam malik duk karatun shi a madina ya yi duk karatun shi a madina ya kuma ba inda ya kai madina yawan sahabban manzan allah a gari guda in ka je basara sahabban da ke nan kana ya kirga su in ka je kufa haka amma madina cike cike take da sahabban manzan Allah sannan imam malik din tsakanin shi da sahabbai class din mutane ɗaya ne imam malik bai taba ganin sahabi ba amma ya ga wanda sun ga sahabbai da yawa ya ma yi karatu a wurinsu babban malamin imam malik akwai nafi'u nafi'u kuma bawan abdullahi dan umar ne da kudinsa abdullahi dan umar ya saye shi ya yanta shi kaga shi na fi ya ga abdullahi ɗan umar da sabe da yawa ya ma yi karatu wurinsu imam malik ya yi karatu wurinsa kai tsaye kaga tsakanin imam malik da sahabbai klas ɗin aji ɗaya ne tsakanin sahabbai da manzan allah kuma ai da tsakanin tabi ake da manzan allah eh, waye klas ɗaya ne da haka imam malik zai roto maka hadisi a hadisin isnadin ya zama mutum uku ne kawai zai ce daga malamin sawa ne shi kuma daga sahabi shi kuma daga manzan Allah to ko imam malik amma wadda yakan yi wata ruwa yakan ce balagana akwai ruwa imam malik ta balagana ba zai faɗi isnadi ko ɗaya ba zai ce labari ya zo mana labari ya zo mana manzan Allah ya ce kaza to kaga wannan ruwa ba a karɓarta har sai an samu mata isnadi ta wata hanya daban amma idan ba a samu isnadin ba dole za a ji ruwayar don bai faɗi malamin su ko ɗaya a ciki ba to kaga duk matsayin imam malik da tarihin karatun shi da inda ya zauna ya ce labari ya zo mana an ce ba za a karba ba to wannan ce ka'ida a wajen malaman hadisi amma shi sahabi shi sahabi in yi karatu wajen wani malami sahabi ɗan uwansa to yanzu ba lalle ne sai ya gaya mana ba shi an cire mai wannan hular zai iya cewa kai tsaye manzan Allah ya ce za, alhalin baya na aka faɗi hadisi to ne ce ka'ida tabbatacciya a wajen malaman hadisi don haka tarihi ya nuna cewa wannan hadisin abu huraira baya na aka yi shi kenan wajen waye jiyo wajen malami sahabi ya ji amma bai faɗi wannan malamin ba to wannan ba zai shafi hadisin ba saboda su sahabbai an cire musu wannan hulai cewa sai sun faɗi malaminsu ko ba su faɗi malaminsu ba ya yi hadisi mun gane to wannan shi ne abinda za ka ba shi amsa cewa ka'ida ce amma an ka ce ta yiwu to yanzu kai ke ce sai ce to ba ta yiwu ba amma an ka ce mai ka'ida ce wadda malaman hadisi sun tabbatar da ita tana nan rubuce altafan cewa shi sahabi in ya roto hadisi a wajen wani malami sahabi ɗan uwansa ba sai ya zo ya ce mana ba wani ne wani lokaci suna faɗa amma wani lokaci ba su faɗa kawai sai su roto mana hadisun kai tsaye daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to su an cire musu wannan hular sai sun faɗi malaminsu. to su mai sun ya aka cire musu hula su sahabbai saboda adala dama ai in an biyo isnadin kowa za a ɗauke shi a yajar shi da ta'adilinsa. sa me yake so a tabbatar ba a tabbatar adali ne ba to sai ka zo baka faɗi mana malaminka ba to yanzu ba mu da yaƙinin wayar ruwaito hadisin adali ne ko ba adali ba ne ba shi yasa sai a ce ba za a kara saboda ba a san malamin ka ba to amma su sahabbai ko an faɗi sunan su ko ba a faɗi sunan su ba duk an yi a adilai ne me amfanin jin sunan kuma yanzu kaga babu wani amfani a ji sunan saboda ni ko ma waye dai aka rawaito hadisin daga wurin sa an san cewa menene adali ne mun gane ba wai sahabi ba ko da za a samu wani tabi'i wanda in yayi ruwa za mu iya ganewa daga wajen wanda yayo ana ɗaga mai kafa kamar wannan eh, ibn musayyib said ibn musayyib yakan yi ruwa ya ce daga annabi amma ta tabi'i ne shi to ana daga mai kafa saboda abinda bincike ya nuna in ya ce daga manzon Allah to yakan cire sunan malaminsa Abu Huraira kenan hadisin daga Abu Huraira ya ji to saboda yana auren diyar Abu Huraira yana jin kunye ya faɗi sunan abu huraira sai ce daga manzan Allah to sai aka gano cewa duk inda ya ce daga manzan Allah daga wajen ji, daga wajen abu tutun da an samu wannan yakinin sai ake daga ma hadisin shi amma da ba a samu wannan yakinin ba shi ma za a ji hadisi kun gane wannan ƙa'idar to lokaci abu huraira ya ce yanzu kenan wannan labarin abu huraira mun tabbatar gaya mai shi a kai saboda baya wurin amma wa ya gaya mashi ba mu sani ba amma mun san dai sahabi ne tutun da sahabi ya gaya mashi duk sahabbai adalai ne da haka wanda ya roto hadisin daga wurinsa adali ne magana ta ƙari akwai shigen wannan sahabi ya ce mana an rujulin sahiban nabi sallallahu alaihi wasallama shi nan magana ta ƙari ce na karɓo wannan hadisin daga wani mutum ne sahabi ne to sai a ce shi nan sahabi ne ba sai an ji sunan shi ba Mai yasa ya bai faɗi sunan shi ba yana da wani dalili wanda ya sa ya ɓoye wannan sunan to na abu huraira ya ce lamma na hadhihi hadihin aya lokacin da Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa anzir da. Ka yi gargaɗi ko ka yi wa'azi ga suwa ashirataka danginka al'aqrabi na kusa danginka na kusa mun gane akwai dangi na nesa kai kasan san danginka ne amma dangantaka ta yi nisa ta yadda ba ka iya gane dangantaka ka da su ko ba haka ba kaga sun zama mai al'ashir amma ba a ƙarabi na bane ba yanzu misali ai an san duk mutumin da aka gari da ransa a duniya dan wane ne asali to amma kana yi juno dangantaka ka da wani kaga danginka ne amma ni dangantaka ta yi nisa ba ka iya garewa to ba masu an je kan annaba adam ba yanzu wani inda za a bi silsila silsila abu abu a iya gano kakanni kakanni kakanni an je kakanni na shidda ko na bakwai ko na takwas ko na tara ko na goma za ka samu branches na danginka amma sau dangantaka ta yi nisa ba za ka iya kama ba musamman ma a cikin al'umma wadda su ba su damu da bibiyar nasaba ba a laraba su suna damuwa da bibiyar nasaba kwarai da gaske har yanzu kuma haka laraba suke za a ga mutum in ya zauna zai gaya ma kakanninsa goma goma sha biyar ashirin zai gaya maka saboda damuwa da suke da nasaba atadri man yuzilu alhamma in daqat bika dunya cibiyar suna koyi ta yada da aure suna ita ta samar maku kuma suna koyi na sanar da al'ummar musulmi cewa za a iya samun karatuttukan sunna da kudubobi da lakcoci daga malamai masu dimbin yawa wanda za a iya screening wato kallo ko sauraro kai tsaye akan internet ko kuma koyi downloading zuwa kwamfuta ko wayoyin ku na smartphones kamar android ko tabs irin su ipad da ma sauran dukkan wayoyi domin samun hakan sai a ziyarci babban sabon website na suna koyo wato suna koyo.blogspot.com ko www.sunnakoyo.tk domin ƙarin bayani ana iya kira ko saƙon whatsapp a 09023455501 ko saƙon email a suna koyo at outlook.com ko a shafukan sada zumunta wato twitter.com slash suna koyo ko facebook.com slash suna koyo har ma a sauran shafukan sadarwa za ku iya nema a Trump MySpace, G+, Instagram, YouTube, LinkedIn da kuma IM. Fatan Allah ya gafarta mana kuma ya amshi ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana ayyukanmu wanda ba na alkhairi ba a الذي يهدي ويشفي حيرة العبد